Išeimo knyga, antras skyrius. Vienas Levio giminės vyras pasirinko ir vedė tos pačios giminės mergaitę. Moteris pastojo ir pagimdė sūnų. Kai ji pamatė, koks jis buvo gražus, slėpė jį tris mėnesius. Negalėdama ilgiau jo slėpti, ji paėmė iš papiruso nendrių nupintą krepšį ištepė jį derva ir sakais, įdėjo į jį kūdikį ir nunešusi padėjo nendrynę prie upės kranto. Jo sesuo atsistojo kiek toliau, norėdama pamatyti, kas atsitiks. Farono duktė atėjo prie upės praustis. Jos tarnaitės vaikščiojo upės pakraščiu. Ji pamatė nendrynę, pintinę ir pasiuntė tarnaitę ją atnešti. Atidarius ją, rado verkiantį berniuką. Jai pagailo jo ir ji tarė, šitas yra vienas iš hebrajų kūdikių. Jo sesuo tarė forono dukteriai, ar norėtum, kad suraščiau hebrajų moterį, kuri maitintų kūdikį? Forono duktė jai atsakė, eik. Mergaitė nuėjusi, pakvietė kūdikio motiną. Tada faraono duktė tarė jai, imk šitą kūdikį ir maitink jį, aš mokėsiu tau už tai. Moteris paėmė kūdikį ir maitino jį. Berniukui paaugus, ji nunešė jį farono dukteriai. Ji įsūnijo berniuką ir pavadino Moze, sakydama, aš jį ištraukiau iš vandens. Kartą Moze, jau užaugęs, išėjo pas savo brolius ir pamatė jų naštas. Ir jis pamatė egiptietį, bemušantį hebrają, vieną iš jo brolių. Apsidairęs ir nieko nematydamas, jis užmušė tą egiptietį ir užkasė jį smėlyje. Išėjęs kitą dieną, pamatė besivaidijančius du hebrajus ir klausė kaltininko, kodėl muši savo artimą? Tas atsakė, kas tave paskyrė mūsų kunigaikščių ir teisėjų, be nenori ir mane užmušti, kaip užmušį egiptietį. Moze nusigando ir sakė, iš tiesų, tai tapo žinoma. Faraonas, išgirdęs apie tą įvykį, norėjo Mozę nužudyti, bet Moze pabėgo nuo faraono ir apsigyveno Midjano šalyje. Vieną dieną, sėdint jam prie šulinio, Midieniečių kunigo septynios dukteris atėjusios sėmė vandenį ir pylė į lovius, norėdamos pagirdyti savo tėvo avis. Atėję piemenis, jas nuvarė. Tada Moze atsistojo, apgynė mergaitės ir pagirdė jų avis. Joms sugrįžus pas savo tėvą Reulį, jis paklausė, kodėl šiandien taip anksti parėjote? Jos atsakė, vienas egiptietis mus apgynė nuo piemenų. Be to, jis sėmė vandenį ir pagirdė avis. Tėvas tarė savo dukterims, kur jis yra, kodėl palikote tą vyrą. Pakvieskite jį valgyti su mumis. Moze sutiko gyventi pas Reulį ir vedė jo dukterį Ciporą. Ji pagimdė sūnų, kuri Moze pavadino Geršomu, sakydamas, tapau ateivis svetimoje šalyje. Praėjus daug laiko mirė Egipto karalius. Izraelio vaikai vaitojo dėl vergystės ir šaukė, ir jų šauksmas pasiekė Dievą. Dievas išgirdo jų vaitojimą ir atsiminė savo sandorą su Abromu, Izaoku ir Jokubu. Ir Dievas pažvelgė į Izraelio vaikus ir ėmė jais rūpintis.